Al die geslag van die Jemnaete, van Jesuit die geslag van die Jesuite, van Bera die geslag van die Bereete, van die Siens van Bera, van Heber die geslag van die Hebrite, van Imlikiel die geslag van die Malkielite. In die naam van die dochter van Osser was Sirach, dit is de geslachte van die Siens van Osser volgens hulle geteldes, 53.400. Die Siens van Enftali volgens hulle geslachte, 53.400 van Jegseel die geslag van die Jagseelite, van Gini die geslag van die Giniete, van Jezer die geslag van die Jisrite, van Selem die geslag van die Selemite. Dit is die geslachte van Enftali volgens hulle geslachte, en hulle geteldes was 45.400. Dit is die geteldes van die kinders van Israël, 601.730. En die Heere het met Mooses gesprek en gezegd, Voor jullie mensen moet die land als erfenis verdeeld wordt volgens die getalname. Voor die wat baie is, moet jy hulle erfdeel groot maak, en voor die wat min is, moet jy hulle erfdeel klein maak, aan elke stam moet sy erfdeel volgens sy getalis gegee word. Nogthans moet die land dier die lot verdeel word, volgens die name van hulle voorvaderlijke stamme moet hulle erwe. Volgens die lot moet hulle erfenis verdeel word tussen die wat baie en die wat min is. En het is de getelis van Levi volgens hulle geslachten, van Gerson die geslag van die Gersonite, van Kaat die geslag van die Kaatite, van Merri die geslag van die Merarite. Dit is de geslachten van Levi, die geslag van die Libnite, die geslag van die Hebronite, die geslag van die Maglite, die geslag van die Mesite, die geslag van die Kurachite. En Kaat was die vader van Amram, en die naam van Amramse vrouw was Joch, Bet, die dochter van Levi wat voor Levi in Egypte geboren is, in voor Amram het sy gebaar, Ron en Moses en Miriam, hulle sister. In voor Op, Ron is geboren, Nadab en Abie, Jelesar en Itamar. In Nadab en Abie het gesterwe toe hulle vreemde vier voor die aangezicht van die Heere gebring het. En hulle geteldes was 23.000, allemaal wat mannelijk was van een maand uit en daarboek want hulle is niet getel onder die kinders van Israël nie, omdat aan hulle geen erfdeel onder die kinders van Israël gegee is nie. Dit is hulle wat dier Mooses en die priester Elisar getel is, wat die kinders van Israël in die vlaktes van Moab getel het, by die Jordaan van Je, Regu. En onder hulle was daar niemand van die wat dier Mooses en die priester A, Ron getel is nie, toe hulle die kinders van Israël in die woestijnse naai getel het. Van die Heere het van hulle gezegd, sterwe sal hulle in die woestijn. En van hulle het niemand oorgeblij nie buiten Kaleb, die sien van Jefine, en Joshua, die sien van Nen.